опублікував сповідь Матьє, аби поширити компрометуючі дані про якогось нікому невідомого механіка Air France? Ви читали мою статтю? Читав. Не схоже. Історія Жорара Блана у ній не головне. Важливо інше. Зрештою, Матьє дав інтерв'ю, щоб захиститись від поліцейських. Він справді боїться, що його при першій же нагоді ліквідують і має слушність. Можуть ліквідувати чи то поліцейські, чи куброн. Його життя в небезпеці. Я не сумніваюсь, що ви будете комизитися. Ще могли сказати мені про незалежні журналіста, всі ті нісенітниці, які ви приписуєте своїй роботі, але затямте собі як слід що поряд з управлінням охорони території чи з головним управлінням зовнішньої безпеки ви тільки зелені хлопчиська. Я не кажу, що свою статтю ви написали під диктовку. Просто думаю, чи вам якось непомітно не підказали її. Покляніться мені тут зараз за оцими кухлями пива. Присягніться, що у вас не виникало сумнівів з приводу такої бомби, яка появилася в точно визначену хвилину, прикривши всі шляхи для будь-якої іншої свіжої інформації. Мої аргументи були у найслабші місця його захисту. Він спробував вивернутись, ухилитись від моїх запитань. Я не все сказав у своїй статті. Я знаю, хто такий Матьо назвав би зізнання невідомої мені людини, це тільки слова. Ваш головний редактор був менш розбірливий, коли друкував листи 22 ліцеїстів з Ліона. Минуло два роки, поки він з'ясував, що десятки тих откровенних листів, котрі яскраво висвітлювали у монастирі сучасної молоді, надсилала якась мала провінціальна фантазерка управління охорони території застосовує різні методи. Воно може здійснити надзвичайно тонку містифікацію, залучивши з півсотні агентів. А ви одні проти них, одні зі своєю незалежністю журналіста. Ви можете і далі уявляти собі, що боретесь на рівних, а чого варті ці хибні уявлення побачити тільки тоді, коли вони розсиплються. Я встав, шукаючи по кишенях грошей, щоб розплатитись. Зведіть мене з Мішелем Куброном, поки не пізно. Франсіс Тро, що допував зі свого кухля, мало не похлинувся. Пиво порснуло на його зелене пальто блискучими крапельками, які швидко ввібрала матерія. Як? Ви дізнались? Він знову закашлявся. Я докінчив його питання. Як дізнався, що під іменем Матьє криється Мішель Куброн? Відверто кажучи, коли я сів навпроти вас, то ще не здогадувався про це. Зрозумів тільки тоді, коли ви, захищаючись, заявили, що знаєте, хто такий Матіо. Ваші очі тоді аж світились, наче ви побачили живого чудотворця. Якийсь другорядний персонаж такого піднесення викликати не може. Франсіс Тро підвівся, витер рота папірцем з-під свого бутерброда. Нащо це вам, комісаре? Ви були другом Блана чи Гіо? Права моя нога, стиснута ортопедичним червиком, заніміла, тільки десь вище за червиком щось неприємно поколювало, ніби від електричного струму. Я сперся на край столика, щоб не впасти. Ні, я не був другом. Ні того, ні того. Певно, я видаватимусь вам старомодним дурним, але у мене ще є потреба вірити хоч трохи у справедливість, в істину, старі ідеали. Тридцять років навчання байдужості все-таки не доконали їх. Я певен, що без цього розслідування спогад про комісара Льондрена стерся б у забутті. Звичайний поліцейський, який усе життя розслідував звичайні справи, вони помиляються, вважаючи, що за два роки до пенсії поліцейські тільки й думають.